Apirilak hogeita bederatzi gaur raste artea da eta hau berrio albistegia duzue zare erratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garazi, abortuaren legearen reforma solas gai. Ezkerra ezkerrak antolaturik gaur ratxialdean kulturgunean abortu legearen reformaren inguruko solasaldia eginen da. Urretan izlariak Marisa Di Simon parlamentaria eta Patrizia Ruiz emakumen saileko langilea. Itzordua, esan bezala gaur arratsiko zazpitan kulturgunean. Arte etxean jarri behar duten margo erakusketa inauguraturik dagoeneko. 2002-2002 garren kurtsuan zehar iruñako arte etxean ikasitako ikasleak, beren lanak berriozarko kulturgunean erakutsiko dituzte. Aste honetan zehar beraz, teknika ezberdin zeindako gai hanitzeko lanak ikusteko parade izango dugu. Aste azkenarekin apirieko osoko bilkura ospatuko da. Bihar ospatuko den udal batzan, zortzi puntu izango dira ez Laugarrenengoan, Nafarrako gobernuaren ezkuntza departamentura bidali behar den bertsularitza irakaskuntzan programari buruzko testuak honetxia jasoko du udal batzan. Izkerra ezkerrak aurkezturiko bimozio izango dira eztabaidagai. Batan etxe bizitza legeari buruzkoa eta bestea aur eskulako diru laguntzaren murrizketari buruzkoa. Beti bezala, osuko bilkura, hilabeteko azken asteazkenean ospatuko da, zehazki arratxiko sei terditan. eta maiatzaren hogeita bostean ospatuko diren Europara autoskundetarako autoskunde maiak soskatu dira. Autoskunde maiak osatu asmoz berrio zarko dalak zuzketa egindu dagoeneko. Laro eta bat berrio zartar izan dira autatuak eta horietatik emezortzi izango dira bederatzi autoskunde maitan aurkituko ditugunak gainuntzekoak ordezkoak dira zehazki, maikide bakoitzak bi ordezko izango ditu. Eta gaia aldatuz garazi ikariari elkarteak kafe tertulia bat antolatu du gazten familiekin diarduteko. Zuzenki drogodependentzien prebentzioan familien paperaz diarduteko ikariari elkarteak gaur gazten gurasoak bilduko ditu kafe tertulia baten inguruan. Horretan ere gurasoek drogei loturiko erakusketa batez gozatu alko dute. Itzordua esan bezala gaur arratxaldeko bosterretan gaztelekoan. Eta kilikia elkartearen zuatzako kanpaldekoetara joateko sosketa atzo egin zen. Eta urresigatik gila da buztuaren amaikatik hogeita zazpira zuatzara joanen dira aur eta gaztetxoen izenak ezagutzera eman dira zuzketa bakarrak zehaztu zuen aurtengo gazten taldea. Eta gaur kirola taldea mendialdea kirol elkartearea dagozkion zaizkibaloiko emaitza azalduko ditugu garazi zeregin zuten seniorreko mutilek. Seniorreko mutilak peraltako mutileen aurka lehiatu ziren eta berriz hartarrak irabazi egin zuten iruroita mezortzi tanto berriz hartarrenak, eta iruroita bi aldiz peraltarrenak. Eta neskak berriz galdo egin zuten berrogeita mairu, berrogeita iru Nafarrako Unibertsitatearen kontran lehiatuko ziren hauek Nafarroko Unibertsitatean. Eta besterik gabe gogoraraztea guzkiplaza.neten kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. Eta eta atal honekin amaitzeko mendien lagunek beste gaiur bat zapaltzea lortu dute. Mila bosteun taberroita zazpi metroko San Salvador izeneko mendiarekin ekitea lortu zutela, bada beraz Xabi gailur zapalduen zerrendan beste bat adirazteke. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitzu egongo dela gaur eta euri txikia egingo duela. Mendebal osagaiko aize ulbizei biliko da, arratxian ipar mendebaldetik finkatuz. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi iloko dira beraz. Gaur, pixkatxo bat goxoago ere. hau izan da guztiak gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berrioza ari erratiaren sintonian, fmkoen.zortzean, edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música